Այսօր բարության համաշխարային օրն է։ 1990 թվականի այս օրը Տոկիոյում տեղի ունեցավ բարության համաշխարային շարժման առաջին կոնֆերանսը, որի մասնակցեցին Ավստրալիան, Կանադան, Ճապոնիան, Թայլանդը, Սինգապուրը, Մեծ Բրիտանիան, Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները, իսկ շուտով նրանց միացան նաև այլ երկրներ։ Իսկ օրվա խորհրդանիշը դարձավ բաց սիրտը, որը նկարեց ֆրանսիացի նկարիչ Օրելան Հավանաբար նկատել ենք, որքան շատ ենք բարի գործեր անում, այնքան մեզ ավելի երջանիկ ենք զգում։ Դառնում ենք լավատես եւ կենսուրախ։ Այս մասին են պնդում նաեւ գիտնականները։ Ասում են նույնիսկ, որ բարի արարքներ գործող մարդիկ ավելի քիչ են հիվանդանում ու ապրում են շատ ավելի երկար։ Երբ օգնում ես որևէ մեկին, անգամ բոլորովին անծանոթ մի անցորդի, դու սկսում ես ոչ թե քայլել, այլ թեթև թեթև թռչկոտել երկրի վրա, անգամ եթե ոչ ոք քեզնից բացի դա չի նկատում։ Դե ինչ բարեկամներ միմյանց հանդեպ եւ բոլորի հանդեպ բարին գործելու հետամուտ լինենք։ Հանրայինի ուղիղ եթերում խաչմերուկ տեղեկատվական ժամանցային ծրագիրն է։ Ստուդիայում աշխատում է Արմինե Բաղդասարյանը։ Մեր ծրագրում Հայ-ամերիկյան առողջության կենտրոնի բժիշկները 8-րդ անգամ է ինչ Ստեփանագերտում հիվանդների անվճար հետազոտություն եւ խորհրդատվություն են անցկացնում։ Վան Նովիկովի սյուժեն։ Լուրեր մշակութային ասպարեզից։ Օրեր առաջ Խաշաթաղի շրջանի Կովսական քաղաքում հանդիսավոր պայմաններում նշվեց համայնքի հիմնադրման 20-րդ տարեդարձը։ Այս կապակցությամբ մեր գործընկերուհի Վարդուի Բաղդասարյանը զրույց է ունեցել համայնքի ղեկավար Ռազմիկ Մարկարյանի հետ, ով 20 տարի բնակվում եւ արդեն 10 տարի ղեկավարում է համայնքը։ Առավել հանգամանորեն հաղորդման կրկնության մեջ։ Պատմական տարեթվերին կանդրադառնանք օրացույցում։ Հայ-ամերիկյան առողջության կենտրոնի բժիշկները 8-րդ անգամ են Ստեփանակերտում հիվանդների անվճար հետազոտություն եւ խորհրդատվություն են անցկացնում։ Առաջարկում ենք լսել Վաննովիկովի պատրաստած սյուժեն։ Աշնան վերջին ամսվա նոյեմբերի սկիզբը Հանրապետության առողջապահական համակարգում իրադարձային առումով նշանավորվեց բաց դռների օր ծրագրի շրջանակներում Երևանի Ecosense ախտորոշիչ կենտրոնի եւ Հայ-ամերիկյան առողջության կենտրոն հիմնադրամի բժիշկ մասնագետների Ստեփանակերտի Հանրապետական բժշկական կենտրոնի պոլիկլինիկական բաժանմունքում անվճար հետազոտություններով վահանաձև գեղձի եւ հոդերի սոնոգրաֆիա, նյարդաբանի եւ ռևմատոլոգի հետազոտություններ ու խորհրդատվություններ Հայ-ամերիկյան առողջության կենտրոն հիմնադրամի տնօրեն Խաչանուշ Հակոբյանի հաղորդմամբ գործնական ծրագրով արդեն 8-րդ անգամ են Ստեփանակերտում։ Իրականացվող հետազոտությունների արդյունքում հայտնաբերվող քաղցկեղածին բջիջների վաղ հայտնաբերման դեպքում կարողանում ենք բուժել եւ փրկել մարդկային կյանքեր։ Այս այցի առանձնահատկությունն ու կարեւորությունն է Էկոսենս ախտորոշիչ կենտրոնի մասնագետների հետ համատեղ ծրագրի իրագործումն էր, որն ինչպես հավաստիացնում են կազմակերպիչները, շարունակական բնույթ է կրելու։ Արցախի հանրապետությունում ենք հայ-ամերիկյան առողջության կենտրոնի անձնակազմով արդեն 8-րդ անգամ համարում են, որ սա շատ քիչ է եւ մենք պարտավորվում ցանկանում ենք անպայման տարեկան գոնե մեկ անգամ այցելելու, չնայած ցանկությունը շատ մեծ է գալու ավելի հաճախ, որովհետև նախ մեզ ձգում ու քաշում այս հողը Արցախի, եւ ամենակարևորը, որ մենք մեր պարտքն ենք համարում գալու եւ օգնելու ի ժողովրդին դժվարամատչելի այս հետազոտությունները անցնելու համար, որովհետև սկրինինգային այս ծրագրերի արդյունքում մենք հայտնաբերում ենք քաղցկեղներ, վահանաձև գեղձի, կրծքագեղձի, շատ եւ շատ վաղ փուլում, որոնց կան կանխարգելումը, որոնց բուժումը հիմա շատ հեշտացել է եւ մենք կարողանում ենք այս միջոցով փրկել մարդկային կյանքեր։ Այս անգամ մեր այցը դարձրել ենք շատ ավելի լայնածավալ, շատ ավելի կարևոր, քանի որ մեզ միացել է եւ մենք միասին եկել ենք Էկոսենս լաբորատորիաների ախտորոշիչ եւ բուժող միանձնակազմի հետ, որը իր խմբում ներառում է նաեւ ռևմատոլոգ, եվրոպատոլոգ, վերել են իրենց հետ իրենց սարքավորումները, որոնք իրականացնելու արդյունքում հայտնաբերել վերաբերում են շատ կարևոր հիվանդություններ։ Այս ախտորոշիչ միջոցառումը կարող է տալ շատ մեծ արդյունքներ եւ մենք աշխատում ենք անել այնպես, որ տեղի հիվանդանոցի բժիշկները եւս մասնակից դառնան մեր այս նախաձեռնությանը, որովհետեւ իրենց մասնակցությամբ եւ իրենց շնորհիվ է, որ հետագայում կիրականանա հիվանդների կամ այցելուների ճիշտ ընթացքը բուժման։ Մենք իրականացնում ենք հետազոտությունները բժիշկներին մնում է միայն այս բուժման վարման ընթացքը ապահովել, որովհետև մենք գրում ենք ճշգրիտ ախտորոշումը, բժշկից պահանջվում է նշանակումներ կատարել եւ հետեւել այդ նշանակումների իրականացմանը, որի արդյունքում հիվանդները իհարկե կփոխվեն։ Իսկ եթե կարիքը լինում է եւ ավելի անհրաժեշտ է դառնում մանրակրկիտ, օրինակ թվայնացված մամոգրաֆի կիրառմամբ հետազոտության իրականացումը, բնականաբար մենք նման հիվանդներին գրավիրենք Երևան, որպեսզի իրենք ավելի մանրակրկիտ ծննդյան ենթարկվեն։ Այս անգամ, որովհետև Էկոսենս լաբորատորիան միացել է մեզ եւ մեր հնարավորությունները ավելի մեծացել են, մենք մտածեցինք, որ մի օրում կհասցնենք մեծ թվով այցելուներ հետազոտել եւ այդպես էլ ստացվեց, որով մենք ամեն անգամ գալուց 450 եւ ավել այցելուներ ենք հետազոտել։ Հուսով եմ, որ Գառնանը եւս կկարողանանք։ Ուզում եմ անել այնպես, որ մի անգամ Գառնանը, մի անգամ Աշնանը կարողանան գալ քանի որ հասկանում եմ, որ պահանջարկը շատ մեծ է եւ մեր ցանկությունը եւս շատ մեծ է օգնելու մարդկանց։ Էկոսենս ախտորոշիչ կենտրոնի անձնակազմն էլ տնորեն Ինեսա Նազարյանի գլխավորությամբ արդեն 5-րդ անգամ է Արցախում հետազոտությունների ու խորհրդատվությունների ծրագրով։ Այս անգամ կենտրոնից Ստեփանակերտ են այցելել նաև ռևմատոլոգ եւ նյարդաբան, որոնց անհրաժեշտությունը տնօրենը պայմանավորում է նախորդ այցերի ժամանակ մեծաթիվ հիվանդներով, մասնավորապես ռևմատոլոգի հետազոտություն անցնելու համար։ Էկոսենս ախտորոշման կենտրոնը հագեցած է ռևմատոլոգիական հիվանդությունների ժամանակակից թե լաբորատոր, թե գործիքային ախտորոշման բոլոր միջոցներով։ Սա 5-րդ տարին է մեր այցելությունը կատարում ենք Արցախում, Ստեփանակերտում, ու այս անգամ մենք որոշեցինք հայ-ամերիկյան կենտրոնի հետ համատեղ անել, որպեսզի լայնածավալ վերցնենք միանգամից մեծ քանակի եւ հիվանդներ կարողանանք շատ ավելի կարճ ժամկետներում հետազոտել եւ մասնագետների ավելի լայն ծավալով վերցնել, որովհետեւ մենք համատեղ աշխատում ենք եւ Հայաստանում եւ այստեղ շատ ավելի հարմար է, երբ որ գալիս ենք եւ մի հիվանդը կարող ունենա 2 կամ 3 խնդիրներ, մենք միաժամանակ կարող են այս բոլոր հարցերը կարգավորել։ Այս անգամ մեր ուղակի փորձից ելնելով ռիվմատոլոգի կոնսուլտացիան մենք պարտադիր կազմակերպեցինք։ Նախորդ երկու տարվա ընթացքում մենք հայտնաբերեցինք շատ մեծ քանակի հիվանդներ կարիք ունեն այդ հիվանդությունները հետազոտելու եւ այդ հիվանդությունները բուժելու եւ հիմա մենք ունենք այցելուներ, որոնք մեր արդեն հիվանդ են դարել, որովհետեւ շարունակական բուժում են ստանում եւ բժշկի կոնսուլտացիան ժամանակ առ ժամանակ պարտադիր պիտի անցնեն։ Մյուս մասնագետը, որը եկել է մեզ հետ, դա նևրոպաթոլոգ ռադիոլոգն է եւ մենք բերել ենք սարքավորում, որը կատարում է էլեկտրոնեյրոմիոգրաֆիա, որը շատ կարեւոր է բոլոր մասնագիտությունների համար, սկսած էնդոկրինոլոգիայից վերջացած տրավմատոլոգներով, որովհետեւ դասությունը հետեւյալն է, որ նյարդերի ախտահարման մասին է խոսում այդ դեպքում։ Մեր այցերը ամենամյա են, դարձել են արդեն ավանդույթ եւ մենք շարունակական այդ քաղաքականությունը ողջագրել ենք անկախ ամեն ինչից։ Մենք գալիս ենք տարին մեկ անգամ, մեր հետազոտությունները կատարում են եւ հետագա բուժումները արդեն տեղի բժիշկների ուժերով ենք շարունակում։ Հավելենք նաև, որ հետազոտություններն իրականացվել են տեղի բժիշկների հետ, որը Արցախցի մասնագետներին հնարավորություն է ընձեռում ոչ միայն հետազոտությունների ճշգրիտ արդյունքների հիման վրա առավել արդյունավետ ծրագրավորել հիվանդությունների բուժման գործընթացը, այլ նաև բնակավարի վերջին նորամուծությունների վերաբերյալ տեղեկատվություն ստանալու հնարավորություն է։ Սյուժեն պատրաստել էր Վաննովիկովը։ Thank you. Ես ամոզվել եմ էջը մեր պետք է փակել Ես ամոզվել եմ էջը մեր պետք է վառել Ամեն ինչ լավ էր ու ամեն ինչ գեղեցիկ Ինձ խփեցիր ես այն կերա դու թողեցիր Մինչև հիմա դու դեռ լսում ես իմ հուշերը Ես այն գրել եմ քեզ համար այս այն գիշերը Եթե տեսնեմ քեզ փողոցում չեմ մոտենա որ չցավա ես քնում եմ մենակ դու ուրիշի դարձել անընդհատ ուզում տեղը իմ գտնել բայց առանց քեզ դժվար է չեմ ուզում խաբել ինձ համոզում իր որ էտա ճիշտ ուծում որ քեզ համար էլ շատ դժվար է բայց տեսուտ դե չեմ հավատում ես քո խոսքին չեմ հավատում դու ինձ խաբել ես քեզ արդեն չեմ հավատում Քո որոշում քեզ արդեն չմոտենա Որ չցավա sensori esti tre certis che si reci si reci խմբեք, թող իմանան եկել ենք մենք Եղել ենք անքու կլինենք, ու թե դժվար պահել լինենք եկել ենք մենք Եղել ենք անքու կլինենք, ու թե դժվար պահել լինենք Տեղական ժամանակով 15:30-ը 30 րոպե։ Լուրեր մշակութային ասպարեզից։ Աշխատանքային այցով Մոսկվայում գտնվող Հայաստանի Հանրապետության վարչապետի ժամանակավոր պաշտոնակատարի Տիկին Աննա Հակոբյանը այցելել է դերասան ռեժիսոր Արմեն Ջիգարխանյանին հետաքրքրվելու նրա ինքնազգացողությամբ եւ զրուցելու։ Անվանի դերասան ուրախությամբ է ընդունել Տիկին Հակոբյանին, նշելով, որ նման այցերն իր համար շատ սպասված են եւ կարեւոր հատկապես ներկայիս իր համար դժվար ժամանակներում։ Նա հետաքրքրվել է, թե ինչպես է մարդիկ իրեն զգում եւ ապրում Հայաստանում։ Ջեր մտնոլորտում անցած հանդիպման ավարտին Աննա Հակոբյանը եւ Արմեն Ջիգարխանյանը պայմանավորվել են հաջորդ անգամ հանդիպել Երևանում։ Հայաստանի պետական կամերայի նվագախումբը Զարես Սահակյանցի 85-ամյակի արդիվ հանդես է եկել մեծ համերգով։ Նոյեմբերի 11-ին Կոմիտասի անվան կամերային երաժշտության տանն անցկացվել է երեկո, որի ընթացքում կամերային նվագախումբը ղեկավարել է դիրիժոր Հարություն Արզումանյանը։ Հանդես են եկել Նիկոլայ Մադոյանը, Խուան Պարդո, Նարեկ Կազազյանը, Մարի Լալայանցը, Լիա Հարությունյանը, Մաքսիմ Նովիկովը։ Նշենք, որ ջութակահար դիրիժոր Զարե Սահակյանցը 1957-ից 58 թվականներին եղել է Մոսկվայի կամերայի նվագախմբի ջութակահար։ 1958 թվականին վերադարձել է Հայաստան եւ 1960-ից 63 թվականներին ստանձնել Հայաստանի Պետական Սիմֆոնիկ նվագախմբի կոնցերտմայստերի պաշտոնը։ 1962-ից 75 թվականներին եղել է իր հիմնադրած Հայաստանի կամերայի նվագախմբի գեղարվեստական ղեկավարը։ Նրա թողած կատարողական ստեղծագործական հարուստ ավանդույթները ժառանգեցին ու շենացրին նվագախմբի հետագա գեղարվեստական ղեկավարները Կոնստանտին Բաղդասարյանը, Ռուբեն Ահարոնյանը, Արամ Ղարաբեկյանը։ 2011-ին նվագախմբի գեղարվեստական ղեկավար եւ գլխավոր դիրիժոր նշանակվեց Վահան Մարտիրոսյանը։ Արամ Խաչատրյան համերգասրահում Հայաստանի պետական սիմֆոնիկ նվագախումն առաջին անգամ ներկայացրել է Խաչատրյան նոն-ստոպ համերգային ծրագիրը։ Հնչել են Խաչատրյանի ստեղծագործությունները գրված ֆիլմերի համար։ Խաչատրյանական փառատոնի շրջանակներում հրավիրված համերգի ընթացքում կինոերաժշտությունն ուղեկցվել է ֆիլմերից կադրերի ցուցադրմամբ։ Դիրիժոր Ռաֆի Միքայելյանի ղեկավարությամբ հնչել են երաժշտական հատվածներ Պեպո Զանգեզուր, Ստալինգրադյան ճակատամարտը, Անմար կրակը, Ծովակալ ուշակով, Գախնի առաքելություն ֆիլմերից։ Սպիտակ տունը հաղորդել է, որ այս տարի ազատության մեդալը կտրվի երկիչ Էլվիս Պրեսլին, ով մահացել է 1977 թվականին։ Երկիչն ամբողջ աշխարհում միլիարդավոր երկրպագուների համար ամերիկյան մշակույթի խորհրդանիշերից մեկն էր։ Սպիտակ տունը նաև նշել է, որ Պրեսլին լինելով հայտնի երկիչ 2 տարի ծառայել է բանակում։ Երկիչն իսկապես զինվոր է եղել եւ Արեմտյան Գերմանիայում ծառայել է տանկային դիվիզիայում, զուգահեռ նոր երկեր թողարկելով եւ Եվրոպայում համերգներով հանդես գալով։ 1945 թվականից ազատության մեդալը տրվում է այն մարդկանց, ովքեր նշանակալի ներդրում են կատարել ԱՄՆ-ի զարգացման եւ աշխարհում խաղաղության պահպանման գործում։ ԱՄՆ Կալիֆոռնիա նահանգում մոլեգնած անտարային հրդեհների հետևանքով այրվել է 25-ամյա երգչի Մայլի Սայրուսի տունը։ Իմ բախտը բերել է, քանի որ կենթանիներս ու իմ կյանքի սերը հաստրել են ապահով լքել տունը։ Թվիթերում գրել է երգչուին հավելելով. Իմ տունը այլևս չկա, սակայն այնտեղ ընկերներիս ու ընտանիքիս հետ անցկացրած ժամանակի մասին հուշերը կմնան առհավետ։ Հիշեցնենք, որ նոյեմբերի 8-ին Կալիֆոռնիայում մոլեգնած անտարային հրդեհների պատճառով այրվել է 7000-ից ավելի տուն։ Կար նվազն 31 զոհ եւ անհետ կորածներ։ Ավելի վաղ հաղորդվել էր նաև, որ ԱՄՆ Կալիֆոռնիա նահանգում մոլեգնած անտարային հրդեհների հետևանքով այրվել է հայտնի դերասան Ջերարդ Բատլերի տունը։ Դուք լսեցիք մշակութային լուրեր։ It's It's our house, we can love who we want to. It's our song, we can sing if we want to. It's my mouth, I can say what I want to. խաչմերուկն է։ Այսօր նոյեմբերի 13-ն է Բարության համաշխարային օրը։ Ռադիոսով բարեկամներ միշտ հիշեք, որ բարի արարքը չպետք է ակնկալիքներ ունենա։ Եկեք բոլորս փոխենք մեր տրամադրությունը դեպի լավը, չէ որ բացասական աուրայով ազդում ենք միմյանց վրա։ Շարունակում ենք թողարկումը։ Օրեր առաջ Խաշաթաղի շրջանի Կովսական քաղաքում հանդիսավոր պայմաններում նշվեց համայնքի հիմնադրման 20-րդ տարեդարձը։ Այս կապակցությամբ մեր գործընկերուհի Վարդուի Բաղդասարյանը զրույց է ունեցել համայնքի ղեկավար Ռազմիկ Մարկարյանի հետ, ով 20 տարի բնակվում եւ արդեն 10 տարի ղեկավարում է համայնքը։ Լսենք սույն թվականի նոյեմբերի 12-ի թողարկման կրկնությունը։ Ես մի բան ասեմ, որ պատկերացում կազմեք, 97-ին երբ որ եկել ենք, մի մեքենա է եղել Լերկավիկ, Դա ես եմ վերել ինձ հետ, Նիվա Մակնիշի մեքենա։ Ընդամենը 7 ընտանիք է եղել։ Այդ մի Նիվան ծառայել է մեզ այն ժամանակ 80 ծազեն շատ էր հաճախակի էր լինում։ Հիվանդանոց չունեինք։ Ուղարկում էինք հապան։ Կամաց կամաց ունեցանք հիվանդանոց, ունեցանք դպրոց, ունեցանք մանկապարտեզ։ Մեքենան ինչի համար շեշտեցի։ Այսօրվա դրությամբ 130-140 մենակ մարդատար մեքենա Այդ տարբերությունը ինչի համար ասացի ունեինք մեկը, բայց ես ուրվադրությամբ 140 մենակ մարդատար մեքենա, լեգկավոյ։ Ունենք գրուզավորներ, ունենք ութատ կոմբային, ունենք տրակտորներ 20-ից ավել, մի խոսքով իր այդ գործիքներով ամեն ինչ։ Իհարկե զարգացել է շատ մեծ տարբեր 7 ընտանիքով եկել եք նախնական շրջանում, մոտավորապես քանի հոգով, 7 ընտանիք 7 ընտանիք իրենց շնչերով մոտավորապես 35 շունչ։ Իսկ հիմա արդեն քաղաքում գրանցում ենք արդեն 800 շունչ, 170 ընտանիք։ Այսինքն բնականոն զարգացում։ Իհարկե, իհարկե զարգացել է եւ զարգանում է։ Ճիշտ է, խնդիրներ շատ ունենք, ունենք դեռ ճանապարհի խնդիր, որ պետք է վերանորոգվի, ունենք բնակարանային խնդիրներ, որ այսօր ցանկացողները հաճախակի են գալիս բնակվելու, բայց չունենք բնակարան հատկացնելու, այլ խնդիրներ ունենք։ Ունենք թաղամաս, որ խմելու ջուրը չկա։ Եվ դա ես համարում եմ բնական, կամաց-կամաց դրանք էլ կարող են կյանքի կոչել։ Իսկ բնակչության շրջանում ինչ խնդիրներ, կենցաղային խնդիրներ, ասենք ունեն ավտոներ, գրեթե բոլոր ընտանիքները, բացառությամբ թող մի քանի ընտանիք չունեն, նրանք էլ համարյա ունեն, որովհետև եթե հարևանին դիմում են, հայի բնավորության համաձայն միշտ էլ ձերք մեկնելը, օգնության հասնելը կա։ Իսկ կենցաղում ինչն է, որ չունեք, ինչն է պակասում, որ դա ամբողջ բնակչության համար է կամ կեսի համար է։ Հիմնականում աշխատողները համարյա խնդիր չունեն, ովքեր որ ծորեն են ցա ովքեր որ ոստանային կուլտուրաներ են մշակում։ Կարելի ասել, որ դրանք խնդրեմ չեն ունենում։ Միգուցե ունենում են շատ քիչ, բայց որոնք որ չեն աշխատում, բնականաբար դրա խնդիրներ ունեն։ Կան այդպիսիք, որոնք չեն աշխատում։ Այո, կան համբալներ, մեր խոսքով ասած, որոնք որ չեն ուզում աշխատել։ Ուզում են ապայման մի տեղից մի թեթե բան բերել, յոլա գնալ։ Դաշտերը տրամադրված ավարելա հողերը, որ կարող են ծորենց անել, կարող են ոստանային կուլտուրա դնել ուրիշների նման, բայց չեն կատարում նման ընտանիքներ էլ ունենք, բայց քիչ է, մի քանի ընտանիք։ Իսկ երիտասարդությունը հիմնականում ինչով է զբաղված, երիտասարդության շրջանում ինչ խնդիրներ կան։ Երիտասարդության շրջանում արդեն մոտ 10 ընտանիք երիտասարդներ անցել են ծառայության։ Ճիշտ է, մեր զորամասում էլ կան ծառայողներ, բայց հիմնականում Գապանի զորամաս պայմանագրային ծառայության են անցել եւ տեղափոխվել են բնակարան են հատկացել Գատմանում, բնակվում են այնտեղ Վարչով եւ ծառայում են Զորամասում։ Հիմնականում երիտասարդները հող են մշակում մեզ մոտ, ծորն են ցանում, բոստան են մշակում, հողի մշակությունով են զբաղված։ Մեխանիզատորները, երիտասարդները, բոլորը ասենք տրակտորներ են օգտագործում։ Ունեք անհաձեռներեցներ։ Անհաձեռներեցներ ունենք շինարարական գերպություններ, անաձեռներեսներ ունենք, խանութներ, որ գործում են, ունենք տոկարնի մեծ ցեխ ունենք։ Դա շատ կարևոր այսօր։ Դա երիտասարդի է պատկանում։ Այո, այո, երիտասարդին մեր Սիրիայից եկած երիտասարդ ընտանիքի է։ Խնդիր ունեցողներ մեխանիզացիաները ինքը տեղում արդեն կարողանում են, եթե այս դետալը պետք է վերանորոգել, վերանորոգում են։ Ուրիշ տեղ չեն գնում։ Առաջներում հապան էին գնում, խնդրեմ է գնալը, գալը եւ այլն, բայց հիմա անմիջապես եթե դաշտում աս ասենք գործիքա կոտրվել, գործիքա փչացել, տեխնիկա է փչացել, անմիջապես իջացնում են տոկարից է, կարգավորում նորից անցնում են իրաց գործին։ Փաստորեն պարապերիտասար հիմնականում չունեն, չունեն, այո, չունեն։ Աշխատում են այո, հիվանդանոցում, մանկապարտեզում, դպրոցում մասնագետներ են հիմնականում, որոնք էլ որ չունեն մասնագիտությունը զբաղվում են հողը Իսկ ուրիշ ինչ օբյեկտներ կան գյուղում բացի մանկապարտեզից, դպրոցից։ Փրկարարություն ունենք, նորասացի մեղ ցեխն ունենք, ունենք հիվանդանոց, ունենք մանկապարտեզ ասացի, այսքան։ Իսկ ընտանիքներ, նոր ընտանիքներ կազմավորվում են համայնքում։ Այո, ամուսնանում են բնականաբար առանձին ծուխ են ուզում դառնալ։ Այս մեր դժվարությունը կայանում է դրանում, որ այսօր բնակարանային խնդիրներ ունենք Ճիշտ է, պետությունը շինանույթ է տրամադրում, բայց տրամադրելը հակի ժամանակա պահանջում։ Ըստ իված մի փոքր սեյակում յոլա են գնում, ինչև շինանույթ ենք տրամադրում, որ նոր կարողանում են իրենց տունը կառուցել կան համարձակներ, որոնք այնուամենայնիվ կառուցում են նոր բնակարաններ։ Այո, այո, բոլորը հույսով լծված, ամոն կպած է սողը ջրի, այդ ձև չի, որ ասեմ ճամպրուկային են, ովքեր որ գնալու են, գնացել են, ովքեր որ աշխատանք ունեն, աշխատասեր են, աշխատանքը կա, եւ հողը մշակել է, եւ տարբեր կուլտուրաները ցանել է, անել է, աշխատանքը լիքն է։ Ուղղակի աշխատող մարդ է պետք, այդ աշխատողներն այսօր մնացել են, գնացող էլ չունենք, բոլորը հիմնավորվել են եւ նպատակել չունեն գնալ Իսկ սիրահայերը, որոնք եկել են, տեսել են, հարմարվել են, նրանց գրավել է տարածքը իր գեղեցկությամբ, իր բերքատվությամբ, ինչ տրամադրվածություն ունեն։ Նույնը վերաբերում սիրահայերի ինչ աշխատողները գնացել են, իսկ մնացողները մնացել են։ Այսօր վադրությամբ ասեմ, եկել էին մոտ 22, 23 ընտանիք, այսօր մնացել են 14 7 ընտանիք գնացել են։ Հիմա բնակվում են Կովսականում, յուրաքանչյուրն ունի իր ամեղ պարկերով, իր տեխնիկաներով, հարյուրավոր հեկտարներ դաշտեր ունեն։ Ոչ մի խնդիր չունեն իրենք։ Նորմալ ապրում են, դեռ աշխատում են իրենց ցանկերը ավելացնել, դեռ աշխատում են իրենց տեխնիկաները ավելացնել, աշխատում են իրենց գործիքները ավելացնել, Իսկ չեք նաղում, որ սահմանամերձ եք, Պարսկաստանի սահմանին եք հարակից, ընդհատ օտար միջավայր է ձեր դիմաց։ Ոչ, իհարկե ոչ։ Սա արդեն դարձել է մեզ համար հայրենիք, ինչի պետք է նեղվենք։ Ես 7 թորնիկ ունեմ, բոլոր ծանվել են կովսական։ Այսինքն այսօր եթե մենք մտածում ենք, հիշում ենք մեր ծննդավայրը ամենահարազատն ամես համար, մեր ծննդավայրը, ես արդեն պատկերացնում եմ նույնն էլ մեր թորնիկները վարո մտածելու են ամենահարազատը կովսականն է իրենց ծննդավայրը։ Այսինքն դուք սահմանապահ եք Այո, նաև սահմանապահ ենք։ Ցանկացած անհրաժեշտության դեպքում զինվորի կողքին ենք կանգնում։ Վերջերս նորից զինվորի կողքին էին մեր տղաները, այո, զորահավաքներ եւ Քարորիայի եւ այս վերջում զորահավաքեր։ Մեծ մասնակցություն ենք ունենում։ Իսկ ունեք զորամասում ծառայող զինվորականներ Կովսականից։ Ունենք, այո, ոչ ունենք, ունենք։ 8 հոգի ունենք ժանկետային ծառայողներ, իսկ հիմա ունենք 2 հոգի մեր սահմանապահ զորամասում, որ ծառայում են երիտասարդ Մենք Ղափանում որ նոր նշեցի, Ղափանի զորամասեն անցել ծառայության պայմանագրային մի 3 ընտանիք էլ ունեն ծառայում։ Իսկ ուսանողներ։ Ուսանողներ էլ ունենք, ինչու՞ չէ, Շուշիում ունենք ուսանողներ արվեստ են դասավան սովորում, ունենք նաև նարեկացի, իշքան հիշում եմ նարեկացի Ստեփանակերտում, այո, նաև ուսանող ունենք, ունենք նաև Երևանում Իսկ ինչ որ ձևով համայնքը կարողանում է օգնել նրանց կողքին կանգնել, թե նման անհրաժեշտություն չի։ Եվ դեպքեր, երբ որ օգնել ենք ծնողազուրկ ուսանող ենք ունեցել, սովորելուց է եղել Երևանում, օգտել ենք այո։ Հիմա ավարտել է անցել արդեն աշխատանքի մեզ մոտ։ Համայնքում վերադարձել է։ Այո, վերադարձել է, աշխատում է ոստիկանությունում, ինքն էլ ոստիկան, դիվիջալոց աղջիկը երեխայա, եկել անցել աշխատանքի մանուկների քննիչ է, այսպես անչափահասների գծով տեսուչ։ Այո, անչափահասների գծով տեսուչ որպես։ Օգտել ենք, այո, որ դրա կարիքն է լինում, աշխատում ենք, որ ամեն ինչ անենք, բայց հիմնականում չկա այդպես կարիքավոր, որ պետք է մենք օգտենք։ Իհարկե վարչականում է ժամանակ ծրագիր կար, որոնց ուսման վարձն է տրվում Ինչքան գիտեմ, հիմա էլ էլի կեսով չափ, էլի վարչակազմը։ Հատուկ խմբի թե բոլորի։ Չէ, դա վերաբերում է բոլորին, ինձ թվում է, բոլորին։ Հիմա եթե փոփոխություն չի եղել, մի ժամանակ բոլորին էր։ Եթե ամփոփելու լինենք, ձեր խոսքում լավատեսությունը կգերակշռի, գուցե սպասումներ ավելի ապագայի նկատմամբ։ Ես հույսով եմ, որ լավա լինելու, դրանում առանց կասկած։ Քանթիրը դրանում է, որ բնակչությունը հաճախակի դժգոհում են, այ այսօր ջուր չունենք, ճանապարհն է վատ եւ այլ եւ այլ։ Բայց ես միշտ մտածում եմ, որ համայնքներ կան հարյուրավոր տարի կայացված, այլ խնդիրներ են բայց մենք ընդամենը 20 տարեկան ենք, 25, հա։ Բնական է, պետքա նաև լինեն խնդիրներ, որ ամայքում չկա, չկա նման Ջրի խնդիրը այսօր կենսական ամենամեծ խնդիրն է։ Ջրի խնդիր ունենք Երևանյան թաղամասը, որ ամենամեծ թաղամասն է, այդ թաղամասում ջուր չունենք։ Սեզոնային, ակումքից ցամաքում է Իսկ ծրագիր չկա ցանցանցկացնել։ Ներկայացրել ենք զեկուցագրով բանավոր պայմանը որովել ենք ղեկավարության հետ, որպեսզի կոմպակայան տեղադրվի, նոր բասեին կառուցենք այդ թաղամասում, այստավորենք ընդդեղից նոր վաստորենք ընդհանուր այդ թաղամասի։ Իսկ ռոկման էլ չկա։ Ռոկման ունենք, ռոկման ջրի խնդրեմ չունենք գետը անմիջապես քաղաքի մեջով անցնում, ունենք 5-6 տեղից վերցված մայր առներ, կանալներ, որոնք որ ամբողջ մեր դաշտերը ողոքում են, ոչ մի դեր չունեն ողոքման այդ կապված։ Պարոն Մարկարյան, եւ քանի որ ձեր համայնքը խոշոր համայնքներից է, կարծում եմ բազմազավակ ընտանիքներն էլ լիքը կլինեն։ 20 ընտանիք ունենք բազմազավակներ, 4 եւ ավելի երեխա ունեցողներ, 6-7 երեխա ունեցողներ 7-8 ընտանիք են, մնացածը 4-ի եւ 5 նորմալ բնակվում են, նպաստը պետությունը տալիս է, հա, որոնք որ կազմակերպված են բնականաբար այդ տված կոպեկները խնայողաբար ճիշտ օգտագործում են եւ երիկում մի կողմից ավասուն են պահում, հող են մշակում, կամ նաև ընտանիքներ, բազմազավակ, որ միայն այդ նպաստի վրա են հենված։ Այսինքն չեն վարում, չեն ցանում, բնականաբար իրենց համար դժվար է լինում, այդ ժամանակ արդեն պետության կողմից օգնություններ է նաև լինում, հարուսուն ենք սոցիալբաժնից է լինում օգնություններ։ Դե մենք էլ տեղի իշխանությունով ինչքան կարողանում ենք, դեռ ենք մեկնում, աշխատում ենք օգնել Տները կառուցված է արդեն շուրջ 8 բազմազավակի տուն կառուցված է։ Էմյուս ընտանիքները, որոնք որ բազմազավակ են դարձել, նոր են սկսել դառնալ։ Իսկ որոնք որ շուտվա բազմազավակներ են, դրանց տները պետությունը կառուցել է։ Եվ հիմա շարունակում է այդ ծրագիրը, նույնիսկ կառուցվում է բազմազավակի տները։ Լիզանք տվեցին հերթականության, որպեսզի ընդգրկեն գալող տարվա ծրագրի մեջ նորից բազմազավակների տների կառուցելու ցուցակը։ Նորից ցուցակ ենք ներկայացրել գալող տարի, որպեսզի ծրագրում ընդգրկեն այդ բազմազավակի տները Ես թվում է նորմալ է, եթե ճիշտ կազմակերպում են, ճիշտ էլ դաստիարակում են, ճիշտ էլ պահում են։ Շնորհակալություն։ Խնդրեմ։ տարեթվերին ձեզ կծանոթացնի օրացույցը։ Այսօրը ծնվել են Արտաշես Բեգլարյանը, հայ ախտաբան անատոմ, բժշկական գիտությունների դոկտոր, պրոֆեսոր, Հրիփսիմե Մարկարյանը, հայ նկարիչ, ձևավորող, Սուրեն Հախնազարյանը, հայ ջութակահար, Կոմիտասի անվան պետական լարային քարյակի ջութակահար։ Ռուբեն Նուրիջանյանը, հայ օպերային երգիչ, Արտաշես Պապոյանը, հայ բանասեր, լեզվաբան, հայագետ, բանասիրական գիտությունների դոկտոր, պրոֆեսոր։ Լյուդմիլա Հարությունյանը, հայ սոցիոլոգ։ Պետրոս Թումանյանը, հայ ճարտարապետ, ճարտարապետության տեխնացու, ՀԽՍ վաստակավոր ճարտարապետ։ Մհեր Մեսրոփյանը, հայ երգիչ, Հայաստանի Հանրապետության վաստակավոր արտիստ, ով ավելի հայտնի է որպես Մգեր Արմենիա։ тысячи раз Он грызается холодом в душу Он царапает память осколками фраз Петлей времени горло мне душу, Он печалью наполнил бокал до краев жгучей болью проник в мои мысли. Он забрал у меня и мечты, и любовь. Мою жизнь лишил всякого смысла. И опять пустота Пульсом бьет у виска Пусть я вас не увижу уже никогда И опять пустота Пульсом бьет у виска Пусть я вас не увижу уже на лице изменила черты И прерывистым стало дыхание Я остался один, я стою у черты Перед бездною воспоминания И кричали ветра на развилках дорог и с неба падали звезды Но желание свое загадать я не смог Слишком поздно, уже слишком поздно И опять пустота вас не увижу уже никогда Навсегда буду верным Խաչմերուկ ծրագրի նոյեմբերի 13-ի թողարկումն ավարտվեց։